Mamă de iubire plină, azi toții te slăvim. Și în surghiunul vieții noastre am jurat să te iubim. O Mamă prea iubită, primește azi al nostru cânt. Noi vrem să fii de-a pururi prea slăvită, în cer și pe pământ, în cer și pe pământ și pe pământ.